Neka je salavat i selam na njegova poslanika i miljenika Muhammeda, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve njegove drugove ashaabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Na početku i na kraju ponizno i pokorno se vraćamo Allahu Đalavala i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja koji nam on podari svoje dobrote, blagodati i milosti, pa ga molimo da nam tu svoju dobrotu prema nama poveća.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 Svjedoci smo svakodnevno nas pogađaju brojne nedaće, raznovrsni problemi, dešavaju nam se. Pa je dakle na razumnom, prnicljivom čovjeku da što je god moguće više radi na rješavanju tih svojih problema. Tiskanje problema po tepih neće dakle ništa riješiti, već zasigurno rješavanje jednog za drugim problemom, ako Bog da doveće na kraju, jeli do ne može čovjek živjeti da nema nikakvog problema, ali uglavnom će umanjiti svoje probleme. Pa zasigurno koliko da bere hajirli suprugu, izabere hajirli suprugu, ženu vjernicu, čestitu ženu, koja neće biti izvor još novih problema u braku, već će mu biti od pomoći u prevažilaženju svakodnevnih problema, zasigurno dakle da je to bitno za svakog od nas svaki od nas ukoliko želi da živi koliko toliko sretnim životom, smirenim, sigurnim, spokojnim, trebao bih da za svoju suprugu bira, bira hajirli čestitu, ženu vjernicu. I kao što nam je poznato, brojni šerijatski tekstovi upravo zbog ovih koristi. Jer zasigurno naša vjera je došla da nam ukaže na sve koristi, sve moguće koristi i također na drugoj strani na svaku moguću štetu da se upoznamo s onim u čemu nam je korist, šta nam pomaže u ostvarivanju dunjaločki i ahiretski pogotovo koristi, a čega se trebamo pribojavati i čega se trebamo kloniti. Zato, dakle, budući da je ova jeli, e, potreba za ženom, čestitom ženom, hajli vijencom, velika potreba, vjera o njoj mnogo govori. Vjera o izboru bračnog druga mnogo govori. Jeli. Spominjali smo prethodna tri predavanja, doticali smo se određenih tih šarijetskih tekstova, možda nešto od njih večeras opet ponovimo. Ovo predavanje možda će biti malo duže, pa ako nekome bude vruće, nekome bude dosadno, slobodno može izaći, ne treba tražiti jeli, dozvolu. Uglavnom, trebalo bi što je god moguće detaljnije ove teme razraditi, jer su ovo životne teme i na drugoj strani životne greške. Životne greške, svima nam je dobro poznato, kakve su posljedice razvoda braka. Nemile. Dakle, i za jednog i za drugog, jeli, supružnika. Zato, dakle, treba otvoriti 16 očiju, nije četvere oči kod izbora bračnog druga, već, dakle, što je god moguće više. Pa nalazimo kod imama Ahmeda, od sada Ibn Abi Vakasa radijallahu ta'alan, da Allaho poslanika alihi salatu wasalam kaže min se'adet ibni ademe thalathetun troje čovjeka, sina Ademovu, dakle svakog čovjeka čini sretnim. Troje. Čovjeka čini sretnim. El mar'atu saliha, wal meskenu salih, wal merkevu salih. Čestita žena, hajirli žena, poslušna žena, vidjet ćemo šta se sve misli po tim značenjem, lijepa kuća i lijepo auto. Kod imama Hakima, dakle ovaj hadis ima mnogo citata, kod imama Hakima, Ebu Jale i drugi, kaže Allahov poslanik alihi salatu sam četvero je od sreće, od sretnog života. Slično, dakle, četiri stvari čovjeka usrećuju. Pa na prvo mjesto opet Allahov poslanik alihi salatu sam spominje čestitu ženu, Hajrli ženu. Dakle, spominje sve ove tri i četvrto dodaje dobar komšija. Dobar komšija. Dakle, čestita hajrli žena, lijepo, ugodno auto, prostrana kuća i dobar, dobar komšija. Poznato nam je u hadisu Abdullaha ibn Amra ibn Asa radijallahu anhuma, kod imama muslima, zabilježen hadis, da je rekao Allahu poslanik alihi salatu wasalam وَخَيْرُ مَتَعِ دُنْيَا الْمَرْأَةُ صَالِحَ Najbolje, najljepše, najveće uživanje na dunjalu koji jeste sa čestitom ženom vjernicom. Čovjek najbolje uživa, živi najljepšim životom s takvom ženom. Siguran je, neće nešto uraditi neće ga iznevjeriti, neće kada je on odsutan potrošiti njegov imetak, dovesti u pitanje njegovu čast i njenu čast i slično. Zato je dakle neophodno u svakom vremenu, a pogotovo dakle u vremenu u kojem mi živimo, mnogo obratiti pažnje prilikom odabira bračnog druga, večeras konkretno govorimo, ili prilikom odabira, odabira supruge. Bilježi se kod Ebu Davuda od Ibn Abbas radijallahu anhuma da je Allahov poslanik alihi salatu sam rekao Omeru Ela uhbiruke bi hajrim ma jeknizul mar'u Hoćeš li Omere da te obavijestim o najboljem što čovjek može postići u svome životu, onome što je najbolje u njegovom životu, kenz jeste riznica, dakle ono što bi trebao posebno da se založi, da to postigne i da to posle ljubomorno čuva. Omere, hoćeš li da te obavijestim o tome? Pa kaže Allahu poslanik alihi salatu sam dalje, to je el mar'atu salih. To je čestita hajli žena koja kada je njen muž pogleda, ona ga svojim izgledom obraduje, raspoloži. Kada joj naredi, ona mu se pokori. I kada je odsutan, kada ode na putovanje, ona čuva njegovu čast, čuvajući svoju čast i čuva njegov, njegov imetak. Jel? Zato, dakle, trebamo se upoznati sa tom čestitom Haili ženom. Koje su njene osobine, koje bismo trebali tražiti? Dakle, ovo je prekretnica u životu svakog od nas. I čovjek ne treba žuriti. Nije, dakle, samo se oženiti, treba ostati u braku. Čovjek se ne ženi za noć, dvije ili nekoliko, već čovjek se ženi da živi s tom ženom do svoje smrti ili do njene, do njene smrti. Jer da žive, dakle, a ne brak nije kratko trajno uživanje, igra i zabava, već dakle veliki, veliki emanet svima nama i muškacima i ženama. Pa dakle, na prvom mjestu, onaj koji želi hajirli ženu vjernicu, šta se misli pod takvom ženom, pod hajirli čestitom ženom, i kakvu bi svaki od nas trebao tražiti, morate malo naprijed. Hajte vi, hajte, ovamo naprijed vi, hajte. morat ćemo reprizu teme, evo. <laughs> Isto ćemo prepoloviti. U par, u par onaj nastavak. Dakle, ko želi da živi smirenim, spokojnim, sigurnim, sretnim životom, ko želi da za svoju suprugu ima hajli čestitu ženu, na prvom mjestu treba ako takve žene to naučimo, shvatimo, prihvatimo i na prvom mjestu tražimo ovo dok ovo ne nađemo, ne nemojmo tražiti ništa drugo. Dakle, da je vjernica, da ima vjeru, ne samo na jeziku, već da živi tu vjeru. Da živi, da je praktičar, da ljubomorno čuva vjeru, da se odaziva Allahu i Allahom poslaniku, da daje prednost iznad svakoga drugog da daje prednost Allahu subhanahu wa ta'ala njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. I poznato nam je da je Allah takvima dao prednost. I mi, ako tvrdimo da smo vjernici u Allaha, i mi trebamo dati prednost. Zar da mi želimo nešto drugo od onoga što Allah hoće? U 13. majtu poznato nam je dobro, u 13. majtu suri Al-Huđurat, poznato nam je kome daje Allah dželovala ugled, poseban položaj. Inne akramakum inda Allahi etkakum. Na najčasnijem, najplemenitijem, najboljem mjestu kod Allaha od vas jeste onaj koji ga se najviše boji. Onaj koji ga se najviše boji. Šta znači bojati se Allaha subhanahu wa ta'ala kada ti naredi, što ti naredi da radiš? Što ti zabrani da se toga ostaviš? Ako još možeš da činiš ono što ti Allah preporučio, što je Allah rekao da je to lijepo činiti, Allah ili Allahov poslanik alihi salacom, i da se ostaviš onoga što je pokuđeno, alhamdulillah, to je još bolje. Ali dakle, obavezna bogobojaznost jeste da radiš ono što ti Allah naredio, da se ostaviš onoga što ti Allah zabranio. Poznato nam je također u suri Al-Baqara da Allah Jalla daje prednost ženi vjernici, da tražimo ženu vjernicu, makar ona bila robinja, makar ona bila sluškinja. Pa kaže Jalla Vala, jeli, wala emetun mu'minetun khayrun min mušriketin vala u ađebetku. Žena vjernica, makar bila robinja, bolja vam je od žene mušrikinje koja vas zadivi. Ne samo ljepotom, već i ugledom, dođe poslije da su pojedini čak i ashabi željeli se ženiti ženama Kureševića, koje su čak bile mušrikinje, dakle, bile druge vjere. Nisu bile uopće muslimani. Zašto? Radi ugleda, radi položaja na početku. Pa je Allah dželovala objavio ovaj ajet. Pa su pojedini ashabi oslobađali svoje robinje, svoje sluškinje, nakon što su ih odgajali, dok su bile njihove sluškinje, odgajali ih, nakon toga oslobodili i ženili se zbog ovoga ajeta. Jer su i oni odgojili, oni ih podučili vjeri. Vidjeli, dakle, bogobojaznost na njima. I posle ih oslobađali i ženili se njima. pregovarali su drugi, zašto ne ženite ove Kureševićke i tako slično da dođete do ja, položaja ugleda, kako se kaže? Na, aha. A, ne, samo oko, nisam mu rekao kako treba, slobno ispraviti. Dakle, pa su oni ženili sluškinje. Ali, dakle, one koji se bojale Allaha subhanahu wa ta'ala. I brojni drugi kur'anski ajti u kojima Allah dželavala jasno, dakle, daje prednost ženama, vjernicama, mako one bile. Fassalihatu qanitatun hafidhatu lil gajb. Mm. Pa kaže Allah dželavala pojašnjava ko su to čestite hajrli žene, salihat. Čestite hajrli žene jesu one koje su qanitat, koje su pokorne, poslušne svojim muževima. Što im muževi narede, što nije u suprotnosti sa Allahovom naredbom. Jer je poznato pravilo na osnovu hadisa nema pokornosti stvorenju u nepokornosti stvoritelju. Kogod muž kod žene ima najveće pravo od stvorenja, ali tako? Nakon Allahovog poslanika, alihi salatu sam, muž kod žene ima najveće pravo. Međutim, ukoliko muž nešto naredi, Allahov poslanik, alihi salatu sam, je potpuno suprotno naredio, Allah dželevala tako, nema dakle pokornosti. Roditelji kod nas, muškaraca, roditelji imaju najveće pravo od stvorenja. Međutim, ukoliko Allah nešto naredi, nema dvojbe, nema nedomice. Hoću li ispuniti Allahovo ili ću ispuniti od naših roditelja? Svako, svakako, dakle, treba pojasniti roditeljima zbog čega se ne ispunjava to i to. Jeli? Ali ne treba, dakle, dvomiti se hoćemo li ispuniti Allahovo ili, ili ne. Dakle, od osobina čestite žene, hajirli žene jeste da bude vjernica. Pratite dakle ove kuranske ajte, da bude vjernica, da se pokorava svome mužu. Hafizatun lil gajib, da čuva dakle svoju čast, da čuva svoju čast i da čuva čast svoga muža u njegovoj, njegovoj odsutnosti. Zatim također, mimo kuranski ajta, došli su brojni hadisi u kojima nas Allahov poslanik alihi salacom postiče da tražimo ženu vjernicu na prvom mjestu. Kasnije može doći sve drugo. Ali na prvom mjestu, kako je došlo, jeli, u hadisu, žena se ženi zbog četiri stvari. Muškarci traže ženu zbog četiri, četiri, četiri stvari. Na prvom mjestu zbog njenog imetka, zbog njenog porijekla, zbog njene ljepote i na kraju zbog njene vjere. Pa kaže Allahov poslanik alihi salatu uslam, uzmi onu koja ima vjeru. Uzmi onu koja ima vjeru, pa ćeš biti blagoslovljen. Nećeš biti blagoslovljen ukoliko ti ona dođe sa imetkom, iz ugledne porodice s ljepotom koju poslije pokazuje svakome. Dođe iz ugledne porodice pa tebe omalovažava, ti nisi iz tako ugledne porodice kao ona. I slično. Već ukoliko odabereš ženu vjernicu, ona će znati kome će pokazati svoju ljepotu, tebi prvo, zatim mahremima nešto od svoje ljepote. Oni, onima koji su ove mahremi. Šta će uraditi sa svojim metkom, šta će uraditi sa svojim porijeklom, znaće. Dakle, Allahov poslanik alihi salacom bez imalo, dakle, dvojbe preferira vjeru, da tražimo ženu, ženu vjernicu. Kasnije, dakle, nema smetnje u traženju imućne žene, u traženju žene koja potiče iz ugledne porodice, u traženju, dakle, lijepe žene, svakako, ljel, ljepota na drugom mjestu dolazi odmah nakon, nakon vjere. Zatim, dakle, druga osobina jeste da tražimo, da provjerimo, dakle, onu osobu koju ćemo ženiti, koju smo odabrali za suprugu, iako bi to trebalo, jeli, prije, da ne bi poslije bilo nekakvog izvlačenja i pravdanja i crvenjenja. Dakle, poslanik Alihi Salatu sam preporučuje nam da za suprugu biramo onu koja može, ako Bog da, mnogo da rađa u čijoj porodici, čija majka, čija sestra, čija tetka, poznata je dakle da ima mnogo sinova, ima mnogo kćeri. Dakle, da može mnogo da rađa. Jer Allaho poslanika alihi salatu wasalam će se nama, svojim ummetom, sutra na sudnjem danu ponositi pred drugim ummetima. Kaže se prije svega u kuranskim ajetima da potomstvo nešto je dakle najbolje od blaga, od imetka nakon žene. Što čovjek može da uživa. Poznato vam je u suri Al-Kef. El malu wal benune zinetul hajati dunija. Imetak i sinovi, djeca, su ukras dunjalučkog života. Ukras na dunjalučku. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Ali Imran zujine li nasi hubbu šehavati minan nisa wal banin ljudima su uljepšane, dragim učinjene strasti, naklonosti prema ženama i djeci. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala spominjući Zekerija, Zekerijaha alaihi salatu wasalam, kada je rekao Fehebli min ledunke valija, jerisu ni, wa jerisu min alijaku, podari mi gospodaru potomka koji će naslijediti mene. Daj mi potomstvo, da, po, da u potomstvu nije hajr, da nije dobro imati potomke, ograničiti se na jedno, dvoje djece ili nikako, dakle, ne imati, ne tragati ili, dakle, ženiti bilo koju ženu koja ne može čak ni rađati, da je u tome hajr ne bi poslanici, vjerovjesnici tražili od Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. I brojni drugi kuranski ajati u kojima se spominje da su poslanici dovili Allahu subhanahu wa ta'ala za ovaj, ovaj treći ajati u suri Marijem, peti i šesti ajati ne bi doveli za potomstvo. Čak dakle, spominje se u suri Gafir na prvoj stranici da meleki nosioci Arša dove za vjernike, za njihove žene i za njihove potomke. Hm. Da dove za vjernike, za njihove žene i za njihove potomke. Da ne bismo oduljili, vratite se dakle na 7. i 8. 7. i 8. ajet. Također spominje se u hadisima da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam dakle preporučivao da se jeli, ženi žena koja može mnogo da rađa. Pa kaže jednom od ashaba nakon što se oženio pa ga upitao u stvari došao ashab da se ženi htio da se ženi pa savjetuje se sa Allahim poslanikom alihi salatu wasalam i kaže ima jedna žena koju mnogo volim ona je lijepa ja se zalijepio za nju ne mogu se odlijepiti, ne mogu da se strpim, hoću da je ženim, ali ona ne može da rađa. Kaže, ne ženi. Ne ženi tako. Pa kaže, ženite one koje su elvedud, elvelud, one koje su vam drage ili koje kod vas izazivaju radost, koje traže vaše zadovoljstvo, koje vam toliko hizmete, poznata je porodca, jeli da su žene gostoprimljive, da su kćerke, ženska čeljad, je li u toj poruci gostoprivljiva, da se zalažu za dobro drugih, pa pogotovo za tvoje dobro kao muža, želi da pridobije, da tebe dobije tvoje zadovoljstvo, takve ženite i one koje mogu, mno, mogu mnogo da rađaju. Fe inni mu kafirun bikumul umen. To isto ću se ja, je li, natjecati sa drugim ummetima na sudnjem danu s vama. Zatim, kako je došlo u ovom hadisu, treća osobina da ženimo žene koje su nam drage i koje će dakle tragati za našim zadovoljstvom koji su nam drage pri jel, pogledu njenoj ljepoti, njenoj sređenosti pri nama i također njenom hizmetu. Dakle, drago je čovjeku kada ima takvu ženu, hizmeti mu gdje god se čovjek okrene, ugleda dakle svoju ženu lijepo sređenu koja ga obraduje, koja mu se pokorava i slično. kako je dakle prethodio ovaj hadis, ženite one koje su vam drage, koje mogu mnogo da rađaju. Također, Allahov poslanik alihi salatu sam je rekao za žene Kurejšija, da su to najbolje žene jer su one najmilostivije prema djeci, najblaže prema djeci i najviše pažnje posvećuju svojim muževima. Najviše se brinu za svoje muževe. Zatim je upitan Allahov poslanika alihi salavcam koje su to žene najbolje, pa je spomenuo slično prvom hadisu, ona najbolja žena jeste ona koja kada je muž pogleda, ona ga razveseli, kada joj nešto naredi, ona mu se pokori i dakle ne suprostavlja mu se po pitanju sebe i po pitanju jeli svoga imetka, ne čini sa svojim imetkom i s njegovim imetkom, sa svojom čašću i s njegovom čašću ono što on prezire. Kako je došlo dakle u ovom drugom drugom citatu. Kako saznati da žena mnogo jeli, rađa, nisam to spomenuo, uglavnom dakle, provjeriti kako saznati da žena može mnogo rađati, provjeriti jeli, kod majke, provjeriti kod sestara, ako ima udati sestara, provjeriti jeli, kod tetaka i slično. Dakle, jer uglavnom su žene iz porodice jedne uglavnom slične. Zatim preporučuje se pojasnit ćemo na kraju da nema smatnje, smetnje u drugim osobama, ali preporučuje se da je žena koju tražimo za brak djevojka. Dakle, da nije bila udavana. Preporučuje se. Dakle, u sunnetu se preporučuje. Daje se prednost takvim ženama. Kada mladić hoće da se ženi, da traži djevojku, preporučuje se Allah dželle Vala kada govori o najsretnijem i najboljem životu, a on je u džennetu, spomni dakle i ovaj detalj, džennetske žene, feđalna hunne ebkara, i mi smo njih učinili djevicama. Mi smo te žene, dakle, najbolje uživanje, najveće uživanje jeste u džennetu, ono što doprinosi tom najboljem, najvećem uživanju u džennetu svakako su i žene, kao i na dunjalku, jelo, piće, imetak, na prvom mjestu vjera, zatim dakle i žene. I na dunjavku, ne trebamo jeli bježati od toga, svako od nas to dobro poznaje. Isto tako na ahiretu. Posebno uživanje, najveće uživanje, ono što doprinosi takvom uživanju jesu dakle i žene. Kakve su one? Fajalina hunne ebikara, mi ćemo njih zasigurno učiniti jeli djevicama. I također brojni hadisi, brojni hadisi. Pa kaže Allahov poslanik alaihi salatu wasalam, Aiši, nakon što ga je upitala, Allaho poslaniće, da li bi ti pustio svoju jahalicu ispod stabla, oko stabla ili na pašu gdje je neko drugi puštao svoju jahalicu? Ili bi pustio svoju jahalicu tamo gdje ima paše, gdje niko nije puštao svoju jahalicu? Pa kaže, pustio bi kao i svako drugi, pustio bi tamo gdje nije puštano, gdje ima. Ej, Dakle, to je kinaja, kako se kaže, jeli, indirektno govor, dakle, šta bi ti metafora, jeli, metaforički, šta bi ti više volio, da li, dakle, žene koje su već bile udavane, ili, dakle, žene koje nisu bile udavane. Pa je rekao, jeli, da bi volio. Međutim, poznato nam je da je Allah, poslanik Alihi Salocam, samo jednu ženu oženio, kao takvu, Ajšu radijallahu talana, svaku drugu ženu, kasnije koju je ženio, ženio je, dakle, žene koje su bile udavane, ali s razlogom. Zato kažu učenjaci na osnovu njegove prakse i na osnovu također hadisa Džabira, poznat vam je, Džabir ibn Abdillah radijallahu anhuma, njegov babo Abdullah ibn Haram je bio prvi šehid na Uhudu u oči Uhuda. Na veče u oči Uhuda, dakle usnio je da će on poginuti na Uhudu i da će biti prvi šehid. Tako je i bilo, Abdullah ibn Haram. Poznato vam je, jel'i? za njega kazivanje da je Allah dželovala s njim razgovarao direktno bez posrednika. To je bio jedini. Allahu rob s kojim je tako Allah dželovala razgovarao. Pa ga je upitao robe poželi. Allah dželovala mu rekao direktno poželi šta želiš? Rekao je želim da me vratiš na dunjaluk, da se ponovo borim radi tebe i da budem ubijen. Da ponovo budem šehid. Pa je rekao Allah dželovala ja sam odredio, zapisao komre na dunjaluku, više se ne vraća na dunjaluk. Završio je sa dunjalukom pa je rekao makar obavijesti one koji su ostali za mene šta ih čeka. Pa je Allah dželle dželavala objavio ajete sure al Imran, je li tako? O šehidima. Pa ga Allahov poslanik alihi salatu sam džabira nakon bitke na uhudu sreće i primjećuje tragove žene na džabiru. Kaže, džabir je se, se to ženio? <laughs> Nemoj pitat, hađija kaže, nema pitanja za vrijeme predavanja. Primjećuje tragove na njem. Pitao je o oženjeni, evo, kasnije. Kaže, se to ženio džabre? Kaže, jesam. Djevojku ili udavanu ženu, jeli? Bikr ili Thejib? Thejib je na arapskom, jeli, udavanu ženu. Kaže, oženio sam već udavanu ženu. Pa kaže, zašto džabire, zašto nisi oženio djevojku da se igraš s njom i da se ona igra s tobom? da se zabavljaš s njom i da se ona zabavlja s tobom. Kaže Allahu poslaniče, tebi je poznato da je moj babo preselio na Uhudu. Ostavio je mene i devet kćeri. Babo je preselio, nije imao majke džadr. Ostavio je mene i devet kćeri. I da im ja još dovedem takvu djevojku koja će biti deseta s njima da se igram, ko će ih služit, ko će se brinuti o njima? Ja sam iz tog razloga doveo ženu koja je već bila udavana, koja zna šta su djeca? Da mi pomogne sa mojim sestrama. Pa kaže, u redu, postupio se kako treba. Pa kažu islamski učenjaci na osnovu praksi Allahovog poslanika alihi salatu sam i ovog hadisa, hadisa Džabira i njegovog postupka, da ukoliko dakle, ima potrebe, veće potrebe za ženitbom žene koja je već bila udavana, onda dakle nema nimalo smetnje, onda je bolje. Kao što je rekao Allahov poslanika alihi salatu sam, asabt, ispravno si postupio, postupio si je li ispravno. Dakle, treba tražiti, a ako postoji veća potreba za drugom ženom, nema dakle nimalo smjetnje. Zatim, svakako da tražimo ženu koja je lijepa, koliko smo u mogućnosti. Nakon što tražimo vjeru i ono što je bilo spomenuto, tražimo lijepo ženu. E, lijepog izgleda, lijepog lica i ostalo. Jer zasigurno to će uticati na naš dugotrajniji život jeste ljepota prolazi, ali ružnoća ne prolazi, tako. ljepota prije ili kasnije će proći, ali nagledat ćeš se i nauživati s takvom ženom koja je lijepa. Ako možeš da tražiš, tražiš takvu ženu. Jer, ali na prvom mjestu vjeru. Nemoj da se zaletiš da tražiš lijepu, pa hajde ja ću nju popraviti. Prihvatit će ona islam, popraviti se ona. Ne. Na prvom mjestu traži vjeru, makar ona bila i ne bila lijepa da ne kažem drugačije, makar i ne bila lijepa. Na prvom mjestu traži vjeru. Nakon toga traži ljepotu. Ako, ako postoji mogućnost. Jer čuli ste u hadisu, od najboljih žena jesu one žene koje, kada ih muž pogleda, obraduje ga. Obraduje ga svojim izgledom, svojim ukrašavanjem i slično. Zatim, sljedeća osobina, da ne spomnim dakle, predanja da su ashabi jeli, i kasnije generacije znale ženiti čak, dakle, znali ženiti žene koje su vjernice bile, a koje nisu bile uopće lijepog izgleda. Čovjek kad oženi lijepu ženu, ne miče se od nje. Hm. Da ne govorim kako. <laughs> ne miče se od takve žene. Kad će radi druge poslove, kad će i baditi, kad će, kad će ona, ha? Ovako kad nije baš, malo i bježiš od nje, malo i znaš ko te čeka i... Uglavnom, dakle, treba potencirati na vjer, na prvom mjestu. I treba, dakle, obratiti pažnju, postoje, jeli, nama je to poznato, ali eto, da naglasim, dvije vrste ljepote. Tako, koje treba dati prednost. Ima, dakle, unutrašnja ljepota i vanjska ljepota. Počesto mi se zaletimo vizuelno ono, dakle, što vidimo, zato se zalijepimo i onda posle tražimo opravdanja kako šta i ostalo. Dakle, ta vanjska ljepota i unutrašnja ljepota, njena vjera i njena hlak, njeno ponašanje. Ja. Pa dakle, tražimo prvo ovu unutrašnju ljepotu. Lijep događaj prenosi nam jedan od učenjaka pobožnjaka, Lasmej. Kaže, ušao sam u jedan grad, bio na putovanju, putovao, pa kaže, ušao sam u jedan grad i tamo negdje u jednoj ulici sreo prelijepu ženu. Malte ne, ha? pogled se njegov zakovao za nju i pored nje čovjeka nimalo lijepog izgleda. Kaže, ženo, ko ti je taj? Kaže, muž. Ona lijepa, prelijepa žena, on sušta suprotnost. Ko ti on? Muž. Šta ćeš ti tako lijepa s njim? Kako da njega nađe? Kako da njega nađeš? Pa kaže, šuti. Pa šta pričaš. Boj se Allaha. Kaže, ja ne znam i ti ne znaš šta je između njega i Allaha. Kakav je on kod Allaha rob? Možda je on moja nagrada. Možda me Allah počastio njime. Ti ne znaš kakav je on kod Allaha rob. Možda me Allah počastio njime. Nemoj gledat samo taj vanjski izgled. Možda me Allah počastio njime i kaže i ne znaš kakav sam ja. Ne znaš, ne znaš kakva sam ja. Možda me Možda je Allah subhanahu wa ta'ala njega iskušao sa mnom. Možda sam ja njegovo iskušenje. Čovjek mora nečim da bude iskušan, možda sam ja njegovo iskušenje, a možda je on, možda je on moja nada. Zatim, dakle, nema smetnje tražiti i uglednu ženu. Nema smetnje tražiti i uglednu ženu iz, dakle, ugledne porodice, imućnu ženu, poznato nam je Hatidža, radi Allahu te lanha, naša majka vjernika, da je bila iz ugledne poroce, da je bila imućna žena, Allahu poslanika alihi salatu wasalam se jeli oženio njome. Došlo je u hadisu da su ljudi poput ruda, je tako, poput metala, oni koji su bili dobri ranije, prije islama, dobri su i u islamu kada se prihvate islama kako treba, kada se poduče islamu. To jest, oni koji dolaze iz uglednih porodica, s koljena na koljeno, dakle iz generacije u generaciju ta porodica poznata je po dobroti, po hajirli, da su hajirli, da su čestiti, ukoliko su još i vjernici, onda dakle to je najbolje. Zatim, dakle, sljedeća osobina, da je čedna, da je stidljiva, da vodi računa o svome ponašanju, da vodi računa o svome izgledu. Da dobro zna kome će pokazivati svoju ljepotu, kako će se ponašati pred drugima, da ne pokazuje svoje tijelo drugim ljudima, da nije bestidna. Jer takva žena samo ti može nagomilavati probleme, može da ti bude izvor problema u kući. I to je ono što za zasigurno muškarca najviše pogađa, je tako? Može prema tebi nešto učiniti, ali da izađe, i da sebe pokaže drugima, to je nešto posebno. Zalaziti u polemike, je li nikab, vađib bili nije, nema potrebe. Ima dakle nešto što se zove ljubomora. Ti ženiš tu ženu, ženi za sebe. Ne ženiš je za drugim. Da je pokazuješ drugima. Da je otkrivaš drugima. Pogotovo dakle ženimo se u ranim godinama kao mladići i one kao mlade. I svi islamski učenjaci se slažu da mladoj ženi je obavezat staviti nikad. Pogotovo u vremenima fitne, iskušenja. Jeli? A nakon toga vjernici ne bi uopće trebali pitati je li nešto vađib ili je sunnet. Nama je najbitnije da se utvrdi da je to sunnet. Da nije novotarija. Da je to činio Allahov poslanik alihi salacom, da su to činili njegove ashabi. To je najbitnije. Da ne bismo nešto učinili što nisu oni radili. Pa mi se izdigli iznad njih i rekli da smo pametni i učeni od njih. Hm. Pa dakle, trebamo biti ljubomorni i zasigurno to je ono što čovjeka najviše pogađa. Zato žene trebaju dobro da vode računa o tome. I zasigurno treba žena da vodi računa o svome stidu, o svome izgledu, o svome pokrivanju, jer je Allahov poslanik Alihi Salucan žene koje nije vidio, ali je rekao da će doći nagovijestio njihov dolazak. Rekao je dvije kategorije ljudi nisam vidio. Pa u jednom od citada stoji da su, dakle, koga nije vidio, nije vidio, ljude sa bičevima ili nečim kako je došlo do osnovu hadisu poput kravljih repova kojima udaraju druge ljude. Pa kažu da se u tumačenju hadisa stoji da se misli na vladare, zulumčare, čija vojska, policija mlati sve redom, bespravno. I kaže, nisam vidio žene koje su pokrivene, otkrivene. Kasijat, arijat. Nisam vidio žene koje su pokrivene, otkrivene. Pokrivaju se providnim, tjesnim, utegnutim, ono jest jezički pokriveno, ali u suštini je otkriveno sve. Možda se čak, je li više ocrta, možda se više pokazuje, možda je više izazovniji. Zatim dalje stoju u hadisu žene koje uvrću prilikom hoda, uvrću svojim kukovima dok hodaju, ramenima, žene koje su namirisane i slično. U jednom od citata stoji da su to munafikinje. I stoji dakle da će im biti zabranjen ulazak u džennet. Da neće osjetiti miris dženneta. U ovom hadisu dvije kategorije ljudi nisam vidio, na kraju stoji da neće osjetiti miris dženneta. Hoće li ući ikada u džennet ili neće, postoji razilaženje. Jedni kažu ući će u džennet, ali neće osjetiti mir iz dženeta. Biće im uskraćena ta blagodat. U svakom slučaju, dakle, ne valja. Bela, musibet. Zato, dakle, treba dobro voditi računa o takvim ženama. Došlo je u hadisu, dakle, šarunisa, najgore žene, jesu, dakle, one žene koje se otkrivaju, one žene koje su ohole, one su munafikinje, neće ući u džennet. Došlo je u hadisu. Koga je šehal dan ucijenio vjerodostojnije? I poznato je dakle u ovim detaljima da su došli također brojni hadisi, da je Allahov poslanik alihi salacom upozorio na namirisane žene. Žene ne bi trebale da se mirišu. Trebaju da se mirišu, ali svome mužu u kući miriši se, saspi sa, na sebe sav parfema koji se. Ako ti nije žao, <laughs> ako ti može kupiti, sutra nije nikakav problem. Ha? Ali da izađeš napolje, Vama je poznato u hadisima stoji da nije dozvolio poslanik Alihi Salosam njegove ashabi da su zabranjivali ženi da ode u džamiju namirisana. U džamiju ide uglavnom, imamo lijepo mišljenje o sekama, sestrama, idu da klanjaju, idu radi Allaha, ne da nekoga usput vide i slično. Dakle, nije dozvoljeno. U hadisu, u hadisu šeha Albani ga je ocjenio dobrim, Allahov poslanik Alihi Salatu Islam je rekao za takvu ženu da je poput bludnice koja žena izađe namirisana toliko da ljudi pored kojih ona prolazi osjete njen miris. Fehije keda ovo keda. Ona je takva i takva ludnica. Što ju hadisu. Ebu Hureyra radijallahu ta'ala vraća ovo takvu ženu, kaže kuda si to pošla Allahova robinja? U džamiju? Vrat se kući. I okupaj se kako se kupaš od dženabeta. Zato dakle treba voditi, treba voditi računa. Dakle, žena koju trebamo za brak s kojom želimo da živimo sretno. Jako Bog da i ona s nama treba da bude čedna, da vodi računa o svojoj čednosti, da bude stidljiva. Šta to islamski učenjaci spominju pod ženin stid? Šta znači da bude žena stidljiva? Šta će joj pomoći da očuva svoj stid, svoju čednost? Čime će pokvariti svoj stid, narušiti svoj stid, svoju čednost? Da ne izlazi puno iz kuće da ne izlazi iz bespotrebno iz kuće, da se ne miješa na ulici s muškarcima, bespotrebno, po pijacama. Bratko pošalje ženu na pijacu i kad joj ko šta dobaci na pijacu, onda on ode i razbije onom prodavaču nos. I učini još nešto gore. A ne pita sebe što je poslao ženu, samu ženu, da se ona tamo tiska, dodiruje sa muškarcima. I da priča s tim trgovcem to nije problem. Ali kad joj nešto dobaciš, šta ćeš očekivati od ovog naroda? Šta ćeš drugo očekivati? Dakle, žena ne bi trebalo karne fi bujuti kunne. Sad nije tako rečeno. I boravite u vašim kućama. Nemojte se razgolićivati kako su se žene razgolićivale u prvo žahlijetsko doba. U komentarima, pojedinim komentarima stoji šta je to bilo razgolićavanje kao prvo pagansko džahilijetsko dobro. A kažu vrat, ali kažu isto miješanje s muškarcima. To je bilo razgolićavanje. Miješanje samo sa muškarcima. Da je to bilo razgolićavanje. Zato je rečeno, boravite u svojim kućama. Rekao sam, dobro, naučite to tefsirsko pravilo, kada hoćete neki kuranski ajd da dobro razumijevate, vratite kraj kuranskog ajta na početak. Hm? Nemojte se razgolićavati kako se žene razgolićavale u prvo pagansko doba. Kako se razgolićavale? O karnafi bojutiku, ne boravite u svojim kućama. Nisu boravile u svojim kućama. Izlazile. I na takav način se razgolićavale. Kao što sam rekao da izlazi i namirisana. Prije svega, također došlo je u hadisu koja god žena, kad god žena izađe, pogotovo dakle ukoliko žena nije pokrivena, izađe i miješa se sa muškarcima, s njom je šeitan u pratnji je šeitan. Došli u hadisu. Kad god žena izađe, prati je šeitan. I drugima dobacuju. Drugi navodi da svoje poglede usmjeravaju ka njoj. Kao što sam rekao, jeli, miris. Da se žena ne miriše. Zatim, da se žena ne miriše, jeli, izvan kuće, jakim mirisanima. Zatim, da se ne poistovjećuje s muškarcem u oblačenju, u ponašanju, u izgledu. Poznato vam je da je Allahov poslanik alihi sallam, prokleo žene koje se poistovjećuju s muškarcima i muškarce koji se poistovjećuju sa ženama. U svakom pogledu i u oblačenju u svemu drugome. Hm. Zatim spominje se da je natjerao da, iz, da se izbaci iz kuća. Ukoliko ti neko dođe, izbaci ga iz kuće. Od žena koje poistovjećuju muškarcima koji se poistovećuju s muškarcem. Došao je i zatekao kod jedne od svojih supruga ženu koja liči na muškarca. Pa je rekao, izbacite. Izbacite iz svojih kuća takve žene. Zatim da takva žena ne oblači, ako već izlazi, ali kažem s potrebom, nema smetnje da žena radi ukoliko su dakle uvjeti ispravni za ženin rad. Ukoliko je žena sigurna, da neće biti napastovana, sigurna za svoju vjeru, njen je posao, ženski posao, je li tako? Kaže se samo da ima muški posao. Je li tako? Kaže se da ima muški posao. Ostalo, ha? Muškarci treba i da radi, uglavnom sve. Dakle, ono što je u prirodi žene, žena treba da radi, ne da se bavi nekim poslom. Ukoliko ti uvjeti zadovoljni, nema smetnji. Ako, dakle, iz tog razloga mora da izađe iz kuće ili radi liječenja ili, ili ne bi žena trebala da oblači odjeću upadljivosti, da privlači na sebe pozornost. Odjeću i sve drugo, što će privući poglede, poslije možda i riječi, poslije možda i požude, poslije možda i da bude napastovan. Visoke potpetice, slično miris i također odjeću upadljivosti. Inače, odjeću upadljivosti s kojom se ističemo zabranjeno i ženama i muškarcima. I rečeno je u hadisu, da osoba koja bude na Dunjalku oblačila odjeću kako bi privukla pažnju i poglede ljudi ka sebi, da će sutra biti zaodjenuta tom odjećom na sudnjem danu, zatim biti bačena u vatru. Ili u drugom rivajetu citatu da će biti zaodjenuta odjećom poniženja. Htio je da se ističe na Dunjaluku, da bude ko je on, poseban, niko, niko, nije kao on, svi pogledi su uprti ka njemu i sutra isto na sudnjem danu svi pogledi će biti uprti ka njemu, međutim i tekako velika razlika. Na Tunjaluka je smatrao da je ponosan, sutra će biti i tekako jeli, ponižen. I dakle, druge stvari koje su zabranjene jeli, ženi da produžuje svoju kosu, da trepavice svoje čupa, da se uljepšava od prilike trajnim uljepšavanjem. To je dakle dozvoljeno. Zabranjeno. To je zabranjeno. Zatim, ha, kao i prošli puta na predavanju, završio sam, čuvajte se ovih žena. Ne tražite ove žene. Dobro se čuvajte ovih žena. Ako se sjećate, na prošlom predavanju je bilo ne tražite ovakve muževe. Čuvajte se ovakvih muževa. Sada dakle i mi čuvajmo se sljedećih žena. Onih žena koje nisu zahvalne svojim muževima. Takvu ženu ne traži. Tako Za, koji, za koje se zna, za koje je poznato da ne, nisu zahvalne. Ne treba ti takva žena. Došlo je kod imama Nesaji, kod imama Hakima, šeha Albani ocijenio vjerodostojnim, da je rekao Allahov poslanik alihi salatu sam Allah ne gleda u ženu koja nije zahvalna svome mužu, a ne može bez njega. Dakle, Allah je neće pogledati lijepim pogledom na sudnjem danu. U ženu koja nije zahvalna, čovjek se hizmeti oko nje, cijeli dan radi, zarađuje, da donese komad hljeba kući. Svakako se danas živi, Bože moj, neko bolje zarađuje, neko, nismo svi u istoj situaciji. Uglavnom, svi se trudimo i sad dođeš kući, noga preko noge, nema jela ili jelo hladno, ništa, moraš se biti spreman. Sve ono što jeste, radiš ti za sebe, ali radiš i za ženu, radiš i za djecu, želiš lijep život svima. I dakle, ona nije zahvalna na tome, a ne može bez tebe. Da je pustiš, da živi sama, vidjela bi kako. Zatim, čuvaj se žene koja ukoliko učiniš jedno dijelo prema njoj, neispravno, nešto što joj se ne sviđa, ili ona traži, a ti joj to ne udovoljiš, zanegira svo ono dobro koje si, koje si doprije učinio, koje si joj ranije činio, hizmetio, sve što si, dakle, obezbijedio joj ranije, i jedno nisi, gotovo. Jedno nisi, ona ti poriče svo ono dobročinstvo. Pa je došlo dakle u hadisu da se jedne prilike jel, u jednoj godini pomračilo sunce za vrijeme Allahov poslanika alihi salatu islam pa je nakon klanjanja namaza obratio se, održao hudbu namaza za pomračenje sunca jel? pa je održao hudbu i rekao kako je vidio džennet i kako je vidio džehennem u džennetu šta je vidio i u džehennemu da je vidio da su najbrojniji stanovnici džehennema žene više će biti žena nego muškaraca u džahennem. Pa su upitali ashabi zbog čega? Rekao je zbog kufra. Kažu zbog kufra u Allaha, zbog nevjerstva u Allaha? Ne. Kufr, dakle, ima više značenja. Ima značenje negiranja, negiranja Allaha, ali ima isto tako, ovdje kaže Allahov poslanik, ne, ne misli se negiranje Allaha, već negiranje čovjekove dobrote. Negiranje svega onoga što je njen muž uradio, uradio za nju. A dobro nam je poznato da žena, hizmeteći svoga muža, klanjajući pet namaza, čuvajući svoje stidno mjesto i pokoravajući se svome mužu, kako je došlo u vjerovostnom hadisu, da će joj biti rečeno uđi na koja god hoće dženecka vrata. Da klanja pet namaza, redovno, da ih čuva, da se pokorava svome mužu, da vodi računa o svojoj časti, bit će joj rečeno uđi na koja god hoćeš od dženeckih vrata. Hm, koja blagodat. Zatim, ako želiš da živiš sretnim životom, lijepim životom, dugotrajnim životom, čuvaj se žene, ne traži ženu koja pri sebi ima neku mahanu, koja će kod tebe nakon određenog vremena, možda prve noći, izazvati antipatiju. Zamrzćeš je. Pa dobro, provjeri, ispitaj, otvori 16 očiju, pita ima li kakvu kod sebe mahanu. I ženi je obaveza i svima onima koje pitaš oko žene, dakle komšiluk ili rodbinu, obaveza je i to nije gibet, to nije ogovaranje. Obaveza je da se kaže i o ženi i o muškarcu, o, ako Bog da, supružnicima, jednom i drugom sve što se zna što bi moglo da utiče poslije na, njih, na njihov brak. Ako nešto ima pri tebi, ima nešto pri njoj, obavezni ste jedno drugome da kažete. Pitaš komšiluk, pitaju oni tvoj komšiluk, obaveza, vađib, jeste da kažu. Ima pri njemu to i to. Da se zadovolje na onome što je neophodno, nije dozvoljeno. Gibetom se smatra ukoliko budu govorili ono što nije potrebno. Počnu ga opisivati nečim što nema veze uopće sa brakom. Ali ono što je bitno za brak i za dugotrajnost braka, obaveza je da se kaže obavezno se kaže, ukoliko muškarac oženi ženu s mahanom manjkavosti zbog koje kasnije će poželjeti da je pusti. Živjeće možda na lomači s takvom ženom. Možda i svoje bogobojaznosti neće je pustiti. Želit će da ih izmeti. Ko će je oženiti kad se sazna za njenu mahanu? Pa on želi s njom da živi. Ali će biti kao na lomači ima pravo, dakle, u takvom slučaju ima pravo da traži razvod braka. I na drugoj strani isto tako žena, ukoliko ne kaže joj se za muškarca da je takav i takav, on nije htio da kaže, njegova rodbina nije htjela da kaže, žena ima pravo razvoda. Ima pravo da traži razvod braka. Ukoliko je slučaj, već ja razgovorim o ženama, ukoliko je slučaj sa ženom, dakle ima kod sebe ozbiljnu mahanu, da znaš, ne bi je nikad oženio. I niko ti ne kaže. Imao si odnos s njom. Obavezan si da joj dadneš mehr. Dakle, nakon odnosa, muškarac je obavezan da dadne mehr ženi. Muž je obavezan da dadne mehr ženi, njenčani da, tako, u cijelosti, nakon spolnog odnosa. Ali ako si prevaren, to njen staratelj treba da ti vrati. Staratelj treba žena, zbog toga što si imao spolni odnos s njom, što si uživao s njom, treba da joj dadneš vjenčani dar. Ali ako su njeni staratelji, njena porodca znala i prešutili, htjeli samo da isprte, da je nekome... A? Oni trebaju... Da ne spominjem kakvi ima slučaj. Oni trebaju... Oni trebaju da vrate mehru. Oni trebaju da vrate mehru. Ima slučajeva i znam da je bilo ovdje nazvao sam čovjeka, čovjek se kune Allahom, da nije znao. Ukoliko babo, staratelj koji je već udao, nije znao za tu mahan. A vi znate, da ne govorim pred kamerama, šta se najčešće danas radi i prešuti se da je normalno da babo i majka ne znaju. se kune da nije znao. Ukoliko doista je takva, takva situacija, onda je ona obavezna da vrati nahranu. Nakon što je primila, obavezna je da vrati nahranu. Žene svuda hodaju prije braka. U red sad. Znači, u takvom slučaju, zbog one prve bračne noći koju si imao s njom, treba da dadiš mjer. Ali ako je ona jedina znala za to, treba da ti vrati mjer. Ako neće, onda plače. Pogotovo ako ti je rekla velik mjer. Znači da nema pri sebi mahanu zbog koje kasnije poželjeći što je pustiš. E, zbog toga, dakle, neki učenjaci preporučuju, jedni zabranjuju, dok drugi učenjaci preporučuju i kažu nema smetnje, pogotovo, dakle, u vremenu podnebljima, nema smetnje da se ode, provjeri, da se izvrše nalazi, da se uzmu nalazi i, dakle, po ovom pitanju, ali isto tako i po pitanju drugih bolesti, da se zna s kim žena stupa, ulazi u brak i s kim muškarac ulazi ili u brak. Nešto po ispravnijem, po ispravnijem mišljenju. Pojedini, poput šeha bin Baza, rahimahullah, tala se zabranjivali, dok većina islamskih učenjaka to dozvoljava. Kakve se još treba žene čuvati? Kažu, treba se čuvati žene koja je mnogo ljubomorna. Previše ljubomorna. Tako da, gdje god, samo jesi li izašao iz kuće, prešao preko praga, ona sve sumnja u tebe. Reci tetka. Dosta mi tebe. Nije dosta tebe, nego. Reci nisi jedina, jel? Nemoj tako. Ovaj, jesi li prešao preko praga odmazove, gdje si, šta si, kući si, pratiš se, nisi se vratio na vrijeme, ako pogotovo još nešto ima na tebi, teško li se tebi. I to dakle može dovesti do problema. Svaki dan raport ti trebaš podnositi. Gdje si bio, šta si bio, kod si... Trebaš dnevnik sa sobom pisat. Čovjek oteža život. Možete se smijati, ali ima. Ima na drugoj strani muškaraca, isto tako, koji su pretjerano ljubomorni. Kad izlazi iz kuće, stavi određene stvari u kući i kad se vrati, gledaju te stvari na isto mjesto gdje ostavio. Gleda na prag, ima u prašine na pragu ili nema. Bolest. Bolest. To će samo otežati brak s takvim osobom. Zato dakle ima dakle umjerena ljepota, umjerena ljubomora, ima pretjerana ljubomora, ima osoba koje nisu imala ljubomore. To su oni dejusi za koje je također rekao Allahov poslanik alihi salosom da ih Allah neće pogledati na sudnjem danu, da ih neće osloviti. Ja, na sudnjem danu, neće razgovarati s njima. Oni koji nisu ljubomorni, šta ih briga? Kud je da žena, kad izlazi kćer, kad se vraća i ostalo. Pretjerana ljubomora, je li ova i ona potrebna ljubomora, koju treba da imamo jeste ljubomora na Allahovu vjeru. Kada muž prekrši neki propis da ga žena uzme za ruku i da ga savjetuje. Kada žena prekrši neki od Allahovih propisa da je muž savjetuje, dakle da bude ljubomoran na taj Allahov propis. Također, kažu, trebalo bi čuvati se žene koja se stalno žali na svoje stanje, ničim nije zadovoljna nije zadovoljna s onim što ima. Daju je i daju je. Oči nikad zasiti. Da ima jednu kuću, želila bi da ima i drugu kuću. Jedno auto i drugo auto. 50 haljina, 30 satova, ne znam ti šta više. Takvu ženu izbjegavaju. Ako znaš, taj je porodica takva. Također, ne traži ženu, ako znaš žena da je slobodna, ona bi sa muškarcima da se raspravlja, ona bi sa muškarcima da se bije, ona bi da traži pravo jeli, od muškaraca. Dakle, koja je slobodna s muškarcima priča, to dakle samo će uticati zasigurno na tvoju ljubomoru i može poslije dovesti do konflikta, konflikta u braku. Pogotovo dakle one žene koje kada razgovaraju sa muškarcima, ha, razgovaraju kao što razgovaraju s tobom. Žena sa svojim mužem ima poseban način razgovora. Ako žena nekada bude izložena, bude bila u potrebi da razgovara s drugim muškarcem koji joj nije mahren, nema uljepšavanja glasa, nema umotavanja. Govori se kratko, jasno, normalnim govorom, što je potrebno i gotovo. Ako ona razgovara s njim kao što razgovara s tobom, hm, zabranjeno je, suprugama Allahovog poslanika alihi salosom da tako razgovaraju, dakle rečeno im je da ne smiju tako razgovarati i svima, svim ženama nakon njih je to također zabranjeno. Zatim kažu čuvaj se žene koja je bolesna. Dakle, koja ima kod sebe mahanu, ima dakle bolest, neku trajnu bolest koja poslije jeli, natjerat će te da je razvedeš. Nemoj dakle da remetiš njene osjećaje, nemoj da je narušavaš, dosta je njene bolesti. Ako nisi zadovoljan s takvom bolesti kasnije kad saznaš ili znaš za njenu bolest, nemoj dakle da narušavaš njene emocije, osjećaje, radi je zaobiđi takvu ženu. Da je oženiš i poslije nekoliko vremena živiš njom i ostaviš je kao krpu na putu negdje, nemoj dosta je njene bolesti. Ako ne možeš da saburaš, ne možeš da živiš s takvom ženom, ne možeš da joj pomogneš, nemoj dakle ni odmagati kasnije još gore. Kao što rekao, žena koja prigovara, koja prigovara ti pa, dakle, uraditi nešto, pomogne ti nešto, pogotovo ukoliko dođe iz imućne poruce, donese ti imetka, pa ti kaže, ja sam tebi kupila ovo, ja sam tebi kupila ono, kasnije ti to nabije sve na nosi. Zatim žena koja je milostiva prema drugima, ali nije prema tebi, ne znam, oženi ženu koja je već bila udavana, ima djecu i svo vrijeme oko svoje djece. Ne znam, ti si primio tu djecu i ona svo vrijeme oko svoje djece. Ili prema drugima i svoje poroce, ona je milostiva prema tebi potpuno drugačija, zapostavlja tvoja prava i sl. Nezasita žena, dakle, žena koju se ne možeš zasititi, ili tu ženu, nikako. Zatim, žena koja se srdi teško je ljuta zbog hizmeta ili drugima treba ti popeglat košulju, treba ti hlače popeglat, očetka cipele, spremiti hranu, u to i to vrijeme prigovara. I dakle druge osobine koje bi dakle trebalo izbjegavati. Imamo družbice da ne bi, da ne bi odužio. Uglavnom, na prvom mjestu da tražimo vjeru, nema smetnje kasnije tražiti na drugom mjestu ljepotu, ugled i metak, zatim da rađa poznato u porodici, njena majka, njena tetka, njena sestra starija ima djece, jer to je dakle od ciljeva ovoga islamskog umeta da nas ima što više, da se odgajamo. Nije također cilj samo imati djece što više i pustiti da i ulica odgaja. Dakle, odgajati, odgajati, rađati, odgajati. I nekada je to bilo, je tako? Nismo daleko od toga vremena kada su naši djedovi imali po desetero, po jedanestero djece i svi su bili na srđdi. Svi su bili na kožici. Odgajali su ih. Vodili računa o tome. I tada su uživali koliki toliki jeli, ponos. I dakle ove druge osobine koje sam spomenuo. Jeli, da je draga, da kada je pogledamo, da se razveselimo njenim izgledom, da vodi računa dakle, u svome izgledu, da se uljepšava za tebe, da traži tvoje zadovoljstvo, jer ako Bog da u tome je i korist za nju, bit će joj rečeno uđi na koja god hoćeš od dženeckih, dženeckih vrata neću govoriti koja je sljedeća tema, možda me neće zvati opet. <laughs> Subhanakallahu, alhamdulillah, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Amin.